աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի արինակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի երկու օրվա ընթացքում հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան տարբեր տեղերում։ Իհարկե, ողջ հայության ուշադրությունը այս պայդրությամբ բևերված է ագնայի մասում տեղ ունեցող գործընթացներին մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը հերթական, այսպես կոչված, մարդասիրական ճակերտներում սադրանք է փորձում իրականացնել Արցախի նկատմամբ։ Այսպես Ադրբեջանի նախագահի օկնականը արտաքին հարաբերությունների բաժնի վարիչը նախագահ աշխատակազմում Հիկմետ Հաջիևը մի խումբ դիվանագետների հետ արտասահմանյան, որոնք Բաքվում են ակրեդիտացված, այցելես հենց այդ տեղը, որտեղ փռված է, ինչպես նաև Շուշիում մեր ժամանակին այդ կեղծ էկոակտիվիստները հիմա էլ կեղծ մարդկանց մարդասիրություն քարոզող ժողովրդի վրանը այնտեղ ցույց է տվել այդ մարդկանց ինչ է կատարվում այսպես կոչված ադրբեջանի մարդասիրությունն է փորձել քարոզել եւ մի հայտարարություն է արել շատ տարօրինակ ասել է որ Ղարաբաղցիների կողմից ադրբեջանի մարդասիրական բերների չընդունումը համարվում է որպես ռասիզմ եւ խտրականություն սա որևէ չափ ու սահմանի մեջ չի մտնում բայց ունենք այն ինչ ունենք Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը բավականին կոշտ հայտարարություն արել, նշել, որ Արցախում իրավիճակը կատաստրոֆիկ է, կարևորել, որ պետք է անպայման բացվի Բերձորի լաչինի միջանցք։ Հիմա պետք է խոսքերից անցնել գործի, բայց ինչքան շատ մարդ խոսի դրա մասին, այնքան լավ։ Իսկ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը բողոքի նոտա է ներկայացել Ֆրանսիայի դեսպանին, նշելով, որ Ֆրանսիայի քաղաքապետի Փարիզի քաղաքապետի կողմից մարդասիրական բերների ուղարկումը Արցախ, որը մենք գիտենք արգելափակվել է եւ նրանք կանգնած են կորնիձորում, համարվում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության խախտում եւ Ադրբեջանի ներքին կյանքի միջամտություն։ Սարսափելի իհարկե բան, բայց ունենք այն ինչ ունենք։ Պատերազմ Ուկրաինայում շարունակվում է։ Մենք գիտենք, որ Ռուսաստանի Դաշնության Պսկովի մարզի վրա ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի հարձակում է տեղ ունեցել, խոցվել է Պսկովի օթանավակայանը, մի քանի օթանավ այրվել են։ Այս ամենը ստանում է ըստ երևույթի նոր աշխարհակական երանգ, որովհետև տարբեր Telegram ալիքներում տարբեր լրագրողներ, այդ թվում նաև հանրահայտ Վլադիմիր Սալավյովը, ով մենք գիտենք շատ ծերտ կապեր ունի Կրեմլի հետ եւ հենց այնպես որևէ հայտարարություն չի անում, նշել է, որ ըստ երևույթի համոզմունք է այտել միջալոց նաև, որ այդ անօթաչու թռչոսարկերը արձակվել են մեծ Բալտիա երկրներից, որովհետև միջև Ուկրաինա 700-800 կիլոմետր է սահմանը, իսկ այնտեղ կպացի մի, մի քանի 100 մետր է։ Հետևաբար նա կոչ արեց, որ հաշվի հարդար տեսնել մեր Բալտյան երկրների հետ, նշելով, որ սա արդեն ՆԱՏՕ-ի ուղակի հարձակում է Ռուսաստանի վրա։ Մենք տեսնում ենք ինչպիսի բարդ իրավիճակ է ստեղծվել իսկապես։ Մոսկվա այցելեց Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հական Ֆիդանը եւ հանդիպեց Սերգեյ Լավրովի հետ։ Քննարկվեցին տարբեր հարցեր, այդ թվում նաեւ Անդրկովկասում տիրող իրավիճակը բնական ըստ երևույթի մեր տարածաշրջանը, մեր հարցը։ Ու Լավրովը դիվանագիտորեն ինչ որ հայտարարություններ արեց, չնայած կա հայտարարություն, որը շատ վիճահարույց է, երբ որ նա ասեց, որ Ռուսաստանը շահագրգռված է, որ Թուրքիան ակտիվ դերակատարություն խաղա Անդրկովկասում եւ կարող է դրական դերակատարություն խաղալ։ Թուրքիայի դրական դերակատարությունը առաջին հերթին լինելու է Ռուսաստանի դուրս մղում այս տարածաշրջանից, հա պետք է բոլորը լավ հասկանան։ Տեսնենք ինչպիսի զարգացումներ են տեղի ունենալու։ Ակտիվ քաղաքականություն էր վարում Իրանը։ Իրանի արտգործնախարարը այցելեց Սիրիա, հանդիպեց Բաշար al-Ասադի, Սիրիայի նախագահի եւ արտգործնախարարի այլ պաշտոնյաների հետ, քննարկվեցին երկկողմ հարաբերությունները, նրանց խորացումը։ Իրանի արտգործնախարարը նաեւ հայտարարել է, որ ամերիկյան ռազմական ներկայությունը Սիրիայում պետք է դադարեցվի եւ Ամերիկան պետք է զորքը դուրս բերի այդ տարածաշրջանից։ Սա եւս մեկ անգամ փաստում է ակտիվ աշխարհակական պայքարը, որը տեղի ունենում տարածաշրջանում։ Աֆրիկայում իրավիճակը նույնպես թեժ է։ Բուրկինա Ֆասոն հայտարարեց, որ երկիրը զորք է ուղարկելու Նիգեր, եթե հանկարծ Նիգերի դեմ արևմուտքը եւ Էկովասի պետությունները փորձեն կազմակերպել ռազմական ներխուժում։ Այսինքն իրավիճակը այնտեղ մնում է բավականին շիկացած եւ լարված։ Կհետևենք բոլոր զարգացումներին թանկագին բարեկամներ եւ կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։